que. Essa mamacita me excita, não comparei, Olha, olha de felina selvagem, pique safari. É lindo como ela joga de costa. Então ah, toma na minha cama, se que cê gama quando o pai bota. bota. Toma que é só botada na sua danada, fica gostoso. Então toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota. Vem. Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa. É, é, é, tirar teu ar, vou te dar pressão. Tá gamado na malandrona com essa postura de malvadão. Se dá play, não pode parar. Macetada, tu vai gostar. Só cuidado que eu sou um perigo. Mexeu comigo vai viciar. Então toma na minha cama, se que cê gama quando o pai bota. Bota. Toma que é só botada na sua danada, fica gostosa. Vai. Então toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota. Vem. Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa. Yeah. É, é, é. Seu se a vontade é chega lá Cavalgando me deixa sem ar Que? Oxi. cadê o... <laughs> É.